บุ๊กทูเก้าสิบสองดวาอินเดเวดเซตอนุประโยครองลงมาที่สอง Odvisni stavki zda dva ผมโมโหที่คุณนอนกรน Jezi me da smrčiš ผมโมโหที่คุณดื่มเบียร์มาก Jezi me da piješ tako veliko piva ผมโมโหที่คุณมาช้า Jezi me da tako pozno prihajaš ผมคิดว่าเขาต้องการหมอ Mislim da potrebuje zdravnika ผมคิดว่าเขาไม่สบาย mislim da je bolan ผมคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่ mislim da zdaj spi เราหวังว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเรา upava da se bo poročil z najino hčerko. เราหวังว่าเขามีเงินมาก Upava da ima veliko denarja เราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้าน Upava da je milionar ผมได้ข่าวว่าภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุ Slišal sem, slišala sem, da je imela tvoja žena nesrečo. ผมได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล Slišal sem, slišala sem, da leži v bolnišnici. ผมได้ข่าวว่ารถของคุณพังทั้งคัน Slišal sem, slišala sem, da je tvoj avto popolnoma uničen. ผมดีใจที่คุณมา Veseli me, da ste prišli. ผมดีใจที่คุณสนใจ Veseli me, da vas to zanima. ผมดีใจที่คุณซื้อบ้าน v e สลีเมดาโฮเชเตคูปิต t ฮิชอผมเกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้วบอยิมเซ da je ซาดนีอัลตบ b ส s ž เชลผมเกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่ Bojim se, da moramo vzeti taksi ผมเกรงว่าผมไม่มีเงินแล้ว bojim se da nimam denarja pri sebi